เน้นเน้นที่อยู่น้ำเป็นประสาทุไปนั่งเยอะกระพมมันไปบวชไปเนาะแต่เราเลี้ยงหลานกันดีเนี่ยความบวชกันดี จะประหยัดไม่อยากกินมันก็ประหเคื่องที่ต้องเดือนหงายที่เกี่ยพวกมึง phát điện nhiều mà không có hiện điện ngại cái thì ngại cái học sau đây là cái nhân nghiệp sau khảo thì nó gì đi có cam hoa gì bút di pun những siapin này kayaknya học Ngapom Vẫn, vẫn mô hồ số ngon, tháng hai chín, con dịch ta tăng งานทายบ่หาสินมือบ่ค่อยตกธรรมทีตกรางนี่สั้นหลายบ่สามสินหนักเลยนี่เลยฮะตายไปติดใด้ เป็นชายเป็นตำบวชเป็นชายเป็นเน่นแบบนี้ก็นับออกถ้าเน่นหลายหน่อยก็จริงถ้าเน่นเป็นหลายหน่อยจริงมาเป็นคนดื้อเลายเลย ที่เคยไปวัดจังรีหมดนี่ค่ะเอ็นนี่เอ๋อย่าเนี่ยหลายบ่อืมนั่นแหละนิสัยคนไหนวิ่งใส่ของไม่ใช่ไปเห็นเสียด้วยเด็กไปให้นึงถึงแก่สี่ ให้คู่สีพันท่านบุญมาหน้าเหนียงพันท่านบุญเอียงบุตรคนมหับมหับเหนียวมหับอาจารย์ลี่ราศีเด็กไปเห็นวับเชนรับบ้านรับอาจารย์สีก็เห็นรับในเสมอบ้านต่างก็ขึ้นแบบเห็นเหมือนเมืองโน่แต่เราเห็นอีกเยอะ กระซิบกระด้านเนี่ยเนี่ยอันนั้นคือว่าเนี่ยอาหารสิโยเราปฏิบัติจิตใจปฏิบัติอัตถามันก็บอกเป็นที่เหมาะสมดูเดี๋ยวฟังจำเสียงนี่ให้ดูดูเห็นดูเดี๋ยวฟังหมุนฟังจิตฟังใจมันใจกระด่างกระซองเสียงมันหนวกนั่นถามทีว่า ชีวิตยังเรื่องกันใดมันมีเป็นใหน่อย่างง่ายสิจ้ะยึดบังทำความสะอาดความเพียรทาว่านจะสะดวกจะได้เห็นเห็นมันได้สายไหมมันปวงใจมันเ้าที่หลังเป็นบ้านบ้านมาก่อนน่งเป็นไปสั่งไปข้ามถึงที่บ้าน นะมึงนี่คือสีนี่ว่าประโยชน์ตะกาเงินเงินไปนี่คือสีน้องหลงตัวเองวัดไอ้ไอ้จันลีวัดบันเงื่อนแต่ตอนมึงนี่คือสีนี่ตัวเองคือถึงนี่เนี่ยตัวนี้คือสีนี่ตัวนี้คือสีเองคือเคยอยู่บ่เคยอยู่นั่งคนไม่ได้เสีย เด็กยิ่งยากเขาต้องไปซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อเองไปโยนนั่นเนี่ยไปสั่งบทสั่งบทไว้แล้วเรื่องนี้เห็นก็ไอ้ไอ้จะมี่สิไปโยนสั่งบทต้องใช้ คิดสีก็ได้เลยแก้ยังได้จังนี้ถึงบานเป็นยังหันเลยต่างก็เล็กใหญ่เขาจะเล่นหน่อยวัดทั้งนี้เลยเดี๋ยวดูรักษาหน่อยจีไม่ต้องอุปสรรคเลย มันจะมาติดเรื่ติดคนติดคืนง่อืเราทราบเข้าใจสุดนี่คือตำบลที่ต่างกันตั้งนั้นแบนี้เยกะเน่เป็นอันที่เราจะทำงานจังหวัดแต่นี่คืออันที่คือจังหวัดคืเข้าใจไม่เข้มหลนไหวถ้าเกิดเห่าเพื่อเพื่อ เฮ็ดกระท่รมได้ก็เบียดเก็ดทานยันกันก็ได้จิตเป็นหมายอุปสรรคเขียนใจนี่ผมบอกว่าสองสามจังหวัดนี่จะทำงายจังหวัดองค์หนึ่งเลยนี่จะทำลายชาวอองคีหาชาวนี่จะทำลายชาวองค์หนึ่งจะกองอันเทอเลยสองสามอันเทอตรงนี้องค์หนึ่ง ทาวะมันบหลายบดชอาหารก็ข้าบแต่คุณทำจะดีใช่ไหมบวชจังหวัดน้องข้าวจังหวัดอแดงจังหวัดข้นแก่นจังหวัดทุกคนมาสร้างสนมไปบวดทุกคนทุกงานถ้ามันไม่ได้คิดมันทานเกียดกัน ถ้าจะแย่งเกียดเหตุที่ไปสร้างตำบลเป็นย่าดไปก็ตำบลทำไปบวดรับเพิ่นได้เยอะทำไั่นไปบวดบนอื่นคิด เขาจะซื้อกันสั่นแดงแม่ขายหน้ามั่นเหรอน้องกินเองข้าแม่ข้าหนึ่งคนบ่ถือสั่นอย่างไปองไดนี่เขามาบวชก็ได้ที่มันมปรูอุปสรรคแล้วเองหลายอย่างสันทั้งนั้นเลยปัจจุันนี่ก็ระวังให้กันี่องค์เดียว ภาหน้าก็บนี้ไล่ตก็ย่างนี้ก็ระวังนี่ทั้งคนก็ถ้าเชื่อสีนี้เราก็ยนี้ตรงนี้อากาศสิภาวนาเชื่อบนี้นี่นะภาวนาอาจารย์นี่น้อยที่คือสิรัตเป็นอุปสรรคของหายเนี่ยคืออยากเห็นคือไม่ผมได้เห็นด้วยคือไม่อยากเห็น คือไงผมยังอยากให้เป็นที่ผมไม่เป็นหาเรื่องหากรรมตัวสองทุกวันจะรู้ว่าสร้างเรื่องข้างในเวลาหนาทีแบบนี้จะเกิดดีว่างานจะเกิดตรงนี้มันเป็นตัวไงที่เป็นหน่อยไงอย่างนี้อย่าเห็นใส่มันเป็นหน่อยหน่อยเราจะเห็นไงเป็นไหนเป็นตัวไงทางสายปกป้องก็นั่งเดียวกัน คนทั้งหลายอ่งขาเห็นเป็นเริงใจคณะตำบลใจคณะอันเทภอใจคณะจังหวัดใจชนะภาคนะสมุดทั้งคนนี่ก็เป็นผิดเป็นไพ่เป็น ส่วนเป็นหนามองข้างหลังด้วยสมุดของคนใช้ผู้ใดเลยสังตื่นเหนื่อยตื่นเสือดังไม่ค่อยยู่เห็นไหม smugasin tôi lắc với nhau ở những khu cây rồi nó thành nó chiều hồi nhau hình ta đầy hình đấy nhưng tôi với bàn cái tôi chơi cầm cái hình chơi chơi mà nó một cái câu đấy mà hồi ừ thế nó là giống như thằng đó nó phải nói xuống được giống như cái liệu khi cầm sống ở vựa cái này tin cái phải sang này tin phải chui cùng tay rồi tin tới đây này rồi thẳng thế mà đào mình nói คบาอาจารย์สบายดีเลยบรรยากาศเหมือนนี่เหมือนคือเก่าคือคือมีท่านคือคือท่าเป็นอย่งแต่ตอนนั้นหน่ะคือการงานคือชาลาดจะนี่เป็นบางการบางสมัยเกี่ยวท่านมีชาลาดคือท่าหนึ่งป็ะท่านคือท่าหนึ่งเป็นตำแหน่งแต่ใครก็คือในบ้านจะงั้นสมัยนี้คืออีกาหนึ่งได้ ่างไรคือเสียงแบบเป็นเวลาคุยไงเนี่ยไปหน้าไปฮะนอนเ่อนั่นใดรอเอาหนึ่งไปสอนเอาหนึ่งไปสาดที่เลือกบอกขาดระยะเวลานอนเ่อที่แต่หนาที่คือยังหน้าบ้านนะจองแรกก็ยืนเก่งสวนสวยหาหนึ่งหาหนึ่งทอยากท่านจริงไปที่บัติไปใจใส่ขอค้ามอยากได้ เป็นผู้รักผู้ใหญ่น้ำเขาเนี่ยไปเหตุหน้าหลายปีหลายเดือนเขาหน้าเพื่อเห็นคนดีคนชอบแล้วตังนี่มันเอาของไปถวายไปให้ในอำเภอจับเกี่ยว เกี่ยวถึงเกี่ยวคนหัวดูอยู่แน่ก็ต้องก้นในตังเสียงมันได้พวกของปลาของหลงพวกนกพวกหนังในปลาเนี่ยแต่ก่อนมันปลามันหลายพวกพวงพวกว่าง ให้เอนเพื่อนนเพื่อเพื่อรักจากเ่ามาแล้วเกี่ยวไรขี้กัเลยตั้งให้ให้เป็นชื่อทุกข้อแต่ตอนถงให้โมโซนี่ด้วยถงงามนี่จะเป็นไปเที่ยว แล้วก็ใช้เพื่อไปเที่ยวไปแล้วครับนอนเพื่อตั้งยศหายใจมีไปเห็นจะเป็นชื่อทุกข้อได้ด้วยเห็นครับครับครับเห็นไหมแต่ชื่อทุกข้อเลยข้าวเที่ยวว่าไรเห็นไหมล่ะ กลับมาเขาบอกคือเขาได้หลายหนึ่งเขาเป็นซื้อข้าวเชียวเขาก็เชียวก็พายสร้างพายเนี่ยเขาเนี่ยห้อยไปเชียวก็ดีแต่เป็นซื้อข้าวเขาก็เป็นเชียวโศกเขาก็เป็นซื้อข้าวกันเชียวเขาก็พายก็ได้แล้วเป็นเชียวผสมก็ตำแหน่งเขาหรอเด็กจังไหนกันเนี่ยเราจะกินมันแอบมาของเขาเป็นยืนในหันเป็นเจ้าดายให้ยืนในหันต่อไปกินข้าวได้สำเร็จเจ้าดาย thành vì sai thành thành đã sớm tốt nhất rồi treo treo của phần đá hâu rồi bên phía sau cảm giác tôi bên nhắn hâu trên nằm nó có bên treo cả nhau <laughs> cái gì thế cái này mà hám nó <laughs> hám nó cái treo đây à, thu bên bên phía sau thì ọt nào rồi tôi nó lặng rồi bó hâu quên nhầm nó thành tôi cái nhắn nó có tên ở nằm nó không bên treo cả nhau thành cái cái nói thế này หายไปใช้เขียนยิ่ง่วงเขียนเขียนอยู่แล้วเพิ่งออกหนักเลยจะจ่ายจะจ่ายเป็นแบบหน้าหมดหน้าหัดบ้านหัวเที่ยนเลยอยากดันอยากเที่ยนกันแล้วถึงไปเที่ยนถึงไปเที่ยนแต่เอ็นดูเอ็นเนี่ยไม่ลังตีนลังเท่าหัวได้ใส่ก่คือเก่าได้เดินแต่เดี๋ยวเงียบมาเลยเด้อ ลงมาละต่อ่ของจีนให้เหรออาสนะเอาหนังมาให้นั่งนอนมาเข่ามาเถื่องแล้วเป็นเจ้าเป็นแม่เป็นผู้รักเป็นยังเข่ากันให้เกิดหน้าเฉพาะเจ้าสิให้กินว่ามูเกิดหน้าหลวงพ่อนั่งพัฒนาเจ้าเจ้าเพื่อนจะดังสั้นพวกเขาจินเข่าท่านนั่งพัฒนาถึงแล้วเราคนนี้เจ้าหน้าผู้ใหญ่เจ้าเวมพระเขามาให้กินไปกินมาก ขนาดนั้นก็ลุกถึงแล้วแต่ห้องไส่ข้าเข่าใส่กองเข่าข้างไะ้บุญนะที่น้นเรื่องการวิามันผสมเนื้อกูของใครอยู่เนี่ยแม่นั่นก็มีถึงแล้วมันเป็นผู้รักผู้ใหญ่อย่าสมมติมันคิดจิตใจมันตามมันตามมาถึงจิตเด้ผลถึงเหตุถึงผลอันใดถ้าสมมติอันใดหายท้องเข้าเนี่ย อันนี้อันใดดีเลยแต่เสียดีตัวคุณให้สมมติเป็นเสียงสมมติเขาถ้าอย่างเจะหลงตามอย่างสมมติสมมติไม่ข้างดีทั้งนั่นฮะพยายามทั้งข้างดีให้สมกับเกียดติทังเสียว่าเขาสมมติให้เขาเกิดตู้ให้ได้จะต่างต่างหน้าต่างตาปฏิบัติกายร่ายใจใจให้ถูกต้องตาม อย่างสมมติเขาอยากมีทำไงสินั่นกำหนดกระสับมันจะใช่ไหมนี่เตือนแต่ใจหยดการเหตุเหยียงทำเหยียงเหตุบ่ได้ทำบ่ได้นะเคยเหตุเคยทำอาจจะเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจผิดทั้งนั้นอย่างนี้จะมีทั้งเรื่อง คือใจกับเกียดของเขาดูมีนิ่งท่าท่าข้างที่เขาไมโหจัดนี่จะใส่จะขึ้นบางองค์ให้นิ่งใส่เจ้าไปสองคนนั้นเราให้สร้างเยอะมองจัดคนนี้จะพุ่นยังเออนคือธรรมดาคนเป็นประกาศคนได้โจกบัตรสวยงามมากในเบ่้งเห็นบัตรจะขึ้นเป็นเป็นโจง่ายเพื่อนแต่น นี่งจะเลยเอ้ยขออภัยจ้วกันหน่อยเลยจับเอาบริาุทธิ์ูรักผู้ให่เอยเอาบุญเอาเยอะไปข้างนั้นนี่คือจังโตนี่มันง่ายที่ได้เงินหายก็คือที่ข้าเห็นไ่้หนึ่ก็ดีผงใส่ทั้งขางนั่นน่ะนะผมยังใส้ทั้งขางใช่ผมด้วยตื่น ทำสมมติเป็นเรื่องอันหนึ่งสิ่งจิตใจมันไปขออาศัยเกิดที่เหลือความเมื่อไม่ได้จิตไข่นะทำมจริงมันเป็นอย่างไหนนะค่อยๆเออครูบาอาจารย์ค่อยๆเออหน้าซอยหน้าตากับตาแดงถึงที่มากดถึงจะละคนเกียด ดูมินมินชาไม่ใช่นี่คือเอ่ยมากอนเนี่ยแต่ยังพอเนี่ยเฉียดจนแม่นุ่มบวชสองแม่หายหนาอยู่ตามเคยร่องเียดแม่พอเนี่ยจนขันเพิ่นบวชหน้าเพิ่นเอิญอาจารย์ขันทีนี้เพิ่นเอ่ญแม่พอแล้วโอ้ยตันกันก็ดาวเนี่ยเพิ่นเราซ้ำเ่ยซ้ำหลากซ้ำจากระบอกทั้งเทียนเดี๋ยวยิ่งกันหู มาพอแล้วใส่เนี่ย้าพอแล้วยิ่งจะไปดูที่สีนี้ยิ่เห็นหัวไปได้ไหนก็เห็นยิ่งไม่พจบโอ้ยเห็นนมาพอมันก็ดีใจเลยเป็นพอคนคือบางคนเขาผู้ชายผู้ชายเขาเอ็นน้องฟ้าน้องซูเขียดหนังหิวซูว่าเขาเอ็นมอมพันธุ์ไท้ จนโลกของเราจนนี่ทุกอย่างอยากจะให้สิเดียครับจัดหาครับดังไหนหาได้โลกอันนี้โลกบ่จนมันเสียของเฮาบ่จนคือกันคนมีปัญญาก็หาได้ จให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ได้จะให้เป็นเสมอก็ได้ให้เป็นผิดเป็นใช่เป็นศัตรูก็ได้ไม่ว่าหน้าว่าตาว่าปากตาของเฮาใครเพื่อให้มันเป็นไพ่จะเป็นไพ่เขาเสียดเขาสร้างหาขาดพยาบาทหาตี เจ้าตาวีตาเสียดเจ้าเขาเรื่องเจ้าสาวเท่านั้นมันจะเป็นไข่ได้มันจะเป็นนั้นเป็นไข่จะเปนั้นเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นเสน่ห์ได้หนาไปชื่อกันแต่ถ้าเป็นประตูก็ได้ถ้าเป็นมิดก็ได้เนี่ยของเราเคย ของนครสวรรค์มหา็นดังสามปีเลทางนี้เป็นเส้นพบคิด้างข้างสีเห้าก็เห็นกันดูทัวแผ่นดินจะห้างบริคิดนะสอนใจบริคิดนะพเจ้าหน้าถ้าอยู่ผู้เดียวถ้าวาสนาถ้าขึ้นแล้วค่ะถ้าทำบุญบานได้ก็จะผมไป สวดมน่นไปกินเขาเขาอย่าใครอย่าเศร้าวัดได้ก็สะดวกสบายวาสนาพ่มสิ่งที่วาปีนี้ไม่เขาวนหลังเขาก็นว่าเขาคิดดีมาให้คิดตกเศร้าเรากงมีมีขณะมินามี์นี่เนเยนั่นอาภัพอาวาสนะดูลำบากอยากแข่งหาผู้ถือเฉยเดี๋ยวเกี่ยวนี้ยังบ่มีเขาบริคิดไปในแง่นั้นเขาคิดไปในแงนดี ไม่คิดได้ไหมจังวันอยู่ผู้เดียว วัดอันตัวงวิชาบ้านหนึ่งัวงวิชาบ้านหนึ่งัวงวิชาบ้านหนึ่งัวงวิชาเขาหลงเขาตายเขาทำบุญเช่นท่านมันได้เลยนี่ใจผมไปจิตเนี่ยเห่นสารว่าองค์สักว์องค์เสด็จมาแย่มันจะทุกอันหนึ่งนี่คือตดแต่งใจของจะของถูกนี่เป็นความจิตคือมหาเป็นจิตเป็นไท่ไว้กับของเวลาโมมี่ถ้าปวดเสียนสูงก็ต้องหานตอมใจนะครับปวดไม่หักหน่หนาไร้ตาเลยคิดไปน่งานถึงทุกข์ ที่เขาเดี๋ยวนั้นมาคิดเอาว่าส้นห้องไปหากันสมิงจ่ายกันอายุนั้นกันได้เขาว่าบกบกคืหมาเห็นหมาเนี่ยสมิงจ่ายกันอายุนั้นกันนี่เขาไปใกลเห็นนะตอนนั้นเห็นกันเนี่ยมันหนาบึ้งเฉยบ่มีเฉยมีข้างยื่ธรรมดามันเยอะกันได้เพราะมีเฉยกันนั้นตัดกันมัน อยู่ว่าได้ หยังคนนีผมีใจใส่กันหัวใส่กันเนี่ยยืนนั่งกันเป็นสุขทำเฮ็ดนาบึ้งเฮ็ดที่หนานี่บ่ได้อีกละยืนนั่งกันมาเป็นสุขคงคิดคงไถ่นาว่าใส่หาเดี๋ยวว่าคิดตาทั้งห้องทั้งนองนั่นคนรักคนชอบคนมีเรื่องท่านหนาตา ยิ่งเด่นแจ่มใสเป็นหน้าเหตุตาเป็นผิดเป็นไพ่เห็นไหมเกียดเข้ากลัว มันจะเป็นเสน่ห์ปากเข้าที่กันท่านใดสิเป็นประโยชน์มงคลท่านใดสิเป็นประโยชน์นั่นก็ว่าไปมันเป็นผิดเป็นไพ่เป็นเสียงเป็นน้ำก็ประสาทหูของคนอื่นปากมันจะเป็นคือหน้าหน้าถึงหลักแค่ตลาด นันน่าสิ่งมีสิ่งสหายเป็นเสน่ห์ออกไปท่านไหนกับบ่มีสิ่งดีนี่ก็จะเนี่ย เหมือนแนวเนาเข้ากับเดียวกับหน้าปากว่าดีเห็นไม่เราจะใส่ใจหาเห็ดเอะได้ในตัวของเขาก็ดีเลือกเอะไร ลูกจะเลือกอะไรทั้งตัวทั้งต้นจะเลือกอะไรแต่พระพุทธศิษย์นะครับวัดหาเป็นสิ่งเป็นสาระประโยชน์มันมีศพมันสมบูรณ์ดีเลยมันมีแต่อันนี้อันเดียวเหล็กมันสูงมันจะนี่มันตันมันจะนี่มันเป็นหินเป็นน้ำมันจะนี่มันเป็นภูเขามันจะนี่ให้เราอยู่อย่าใกล้อย่าเข้าอย่าอาศัยกันไหนกัน ดูได้นี่เลยตาหลุดใจง่ายแต่ก็นั่งเดียอะันมันเป็นเลขอันนี้มันจะตัดสินมันจะเล่นหนึ่งเรื่องนะหนาดีหนาอาศัยเป็นเดี๋ยวี็ให้เอนจะตัดสินให้ตัดสินเลยดีเลยนั่นเหรอแต่งงานจะเสร็จจะงาจะแต่งแต่งงา ก็เลยขอคนอย่างนี้ก็ตั้งได้ไม่เคยหนาเต็มหนาจังท่านเดี๋ยวถึงนั่นเดี๋ยวจะนั่นแต่ยังไม่นี่ทำให้เราไปกระจายทั้งนั่งเดียวกันจางทั้งหมดจางจางทั้งหมดจางทั้งหมดจางจางเนี่ยจางตัวเป็นยังไงเรายังได้สาวจางเกิดมันก็ เอจะได้ถ่ายของจะได้อีกประเภทหนึ่งเันจระดาษทังโลกแต่ตอนนี้ควงมสุขจะได้กับการกับสมัยของงานตามาดูยังไม่ถูกก็ได้ไปอีกไปดูมันยิ่งท่าแล้วก็เน เรื่องนี้นะเนี่ทมเป็อาจารย์นี่จันไปรักษาตัวตีนนี่ตกวเราจะตายนี่ใจเนื้อหน้าทั้งรจรับหน้าเรียงหน้าใา่หน้าพักถามถ้าไปชอบถึงก็คงจะได้ให้แต่ตำมเรื่องจะได้ให้ต้องใช้ไหนล่ะถามให้แต่ใจก็รับแน่คือนั่นแต่ต้องฉลาด ศาสนาจังหวัดที่จังหวัดนี่จังหวัดศาสนา้ำเภอทางดินเจ้าเห็นสีดาของเจ้าเจ้าต้องถามหาเรื่องเจ้เย็ะเลยจะมาจะทางอื่นได้นะแต่ไม่ไม่ไม่จะมาพาขึ้นอยู่นะบอกว่าจะไปถามกลุ่กันจะไปขึ้นเงาขึ้นอะไ ให้หมาที่ขี้นะเป็นนักถึงเวลาใส่ใจก็ได้เขาก็จะแจ้งตัวถูกต้องตัมดอกแขนเขาตาเมืองนี่คือง่ายเส้นตายเลยมากถึงเนี่ยเป็นไข้ขึ้นดังเกี่ยวกระดังขึ้นกระดังเสียใจเลยต่อใ้ได้ทุกที่ติดแขนดัง สังสนุกหนงเนี่ยแล้วอันนเป็นเชิงไหนท้งตอนไหนผิดทั้งเสียธรรมดายราเคนให้ใจใส่หข้ใจถือจันที่ก็หานได้บ้างจะได้ตัดได้แั้งเสียก็ถูกไปเห็นไหมนั่นเป็นเด็กที่ฉลาดนะเด็กที่ใจงน่ยารเล่นของมันมีแค่ไนถ้าต้องถือเสียหายอะไรก็ไม่เล่นเ่ที่พิจารณเออ ที่สามเหตุในารสองผมผนมีสุดเดียวเขาจะคอยตำนน้มันท่าดอกไป้องสกุลหยึดไปเกิดไปท่านไปนั่นไม่ใช่หนังไรกันใครกระเบงตัวไปตัรอ่างตัวไปใครกระบว่าเด็กที่เขาเี่าว่าเราบดเกลียดเขาถืออันนี้เกลียดอันไหนนี่นเป็นทำบุญอันนี้ทำบุญวันเกิดทำบุญ กินดังเลยข้ามดินมันคงสำเร็จเกี่ยวกับสายเขาจะน่ยมจุดหนึ่งจุดนี่งไม่หลาไม่เลยข้ามดินแล้วจะหลงข้ามสายเขาจะน่ยมไปอยู่อันนึงการเกี่ยวของเขาเขาใจว่าเสียงคือไม่หัวใจอีเนยอีเนยเพราะว่าต้องแค่บังงไายแบบนี้ให้คือกันเนี่ยเขาทำบุญ chuyển bàn này hôm nay theo tham bốn ở được ông phúa tham bốn nông thân bản thì phải sáng xuống để hành các ý nổi ý nổi nhóm một cái gì từ sao la tham la vô sa la tham la thì mình có thể đưa thử lên thai gì khi cả có thể đấy nó xe bên chân phải với nó sửa tinh thần hãy ủng nó cho đấy thì là mình có những lần thôi lo trả tiền thoại tiền chạy ดมาถูกต้องตามกาลเทศะมาถูกต้องตามทำเรื่องของเขาเขาจะรังเกียดเป็นข้าราชการนี่ตามต้นตัวเป็นพระเจ้าเสียงนั่นตามสูตรนั่นตามตามคือการเริ่มการสร้องจริงแหละนั่นจะพิสูจน์อันใดธรรมะที่พระพุทธเจ้าตายไว้ ป็นมงคลก็ดีเป็นอืออาตมงคลก็ดีให้มาสิของกายไหวสองใจสองคน้วมันสองใจครับ อันอื่นทำเกิดวิสวะท่านหน้าที่วะท่านหน้าสองใจแต่ที่เจ้าเนี่ยมัต้องเกิดความสายของมนุษย์เสียไปเกิดไปไหวไหม เหนื่อยร่างกายมันมีเงื่อนแต่นั่งข้างนั่งนั่งเจะเอาคนสายจะ็นนักขนพยายามการเกิดหน้าแต่ร้องหายขึ้นมาครับถึงจะร่างเกิดจนกระทั่งร่างกายตายไปแล้วแต่ขอของยังท่องได้ไดไปบ้างถ้าไปเขาไปเขาไปสังหนักซื้อเยอะหน่อยตามเ่องเสียหักไถนะทีนี้คืตัวแน่แต่เป็นสติข้างใจ ขยายหางสองนั่งแท่งนั่งสนใจนั่งเกิดจนกระถังนั่งตายตายก็่าไหรก็ได้อะไรนั่งมัไม่แท่งทางทำสบายทั้งหายไปก็เล็กเล็กน้อยน้อยไปอยากนั่งใช้ไ้ทั้งดินสิ่งอันนี้อันนี้คิดเป็นตามตัวไปนี่แสวยหาได้เลยรับเดินนั่งเลยดูเดี๋ยวเศร้าหงหง chị Linh chị Tài ai cũng chẳng là phải đến anh đâu con để cảm ơn thân chị hỏi như vậy chị đi cấp độ dưỡng lỗi tôi cảm ơn cái đó cái đó thế chị Tài cũng hơn thế chị được giờ khỏi con lộ lộ không chạy những người nói chút tên tan tay nào sạch chỉ khiến là chỉ khiến chút tên chỉ tên phẳng vậy ้าไในความดีความเสื่อที่ว่าสร้างได้ายในเท่านัดนิติดใจหัวตามใจเช่นเช่นแบบข้าสะท้อนเจาเนี่ยเวลาคือได้ตายใจแต่เรื่องเลอกหักหนึ่งหักน้ำก็ได้หาวิธีใช้หาพิจารณาร่าใจต้องเกิดที่เกิดกันหาร่าใจนะเกิดกันหยุ่นเยิงหยุ่นด้ เป็นคนเหตุเป็นผลถ้าเกิดมากจิตตายไปที่กันก็ขึ้นจิตตายไปนั่นไปรักษาพยานวันหนึ่งตายไปหลับสองวันก็ไปก็ได้สิ่งใดมีอยู่ทางหลังหนึ่งเดือดถึงสงสารเธอไปคือสิคิดเป็นความเชื่อใจคือต้องนั่งความดีหรือความเชื่อถือให้ต่างนั่นแต่เวลาตายไปหลับจิตไปเดี๋ยวถ้าหนักตาตื่นเธอนั่งก็ไปก็ได้ cái này có cái đây thôi cái trắng không nó nhẹ đấy chỉ như cương thả ra là không không sai phải đấy đấy là phá đảo nó nó là phá đảo nhiều nó là kim đâu không phải cái nó cương thả ấy đấy thì nó sẽ ở đây hết của thiệt và cái các kia đấy là cương thả ra là không cái cái đấy một chút bằng dương sạch được ngoài ra để chúng ta cày Chúng ta xem video này, và cũng hôm nay chúng tôi sớm ấy à chúng ta xem đi xem đấy xem này xem sáng thì จะคิดเป็นการเชื่อไปแล้วจะทำคือคุณแม่ท่านดีหน่อยมันบ่ได้ตายไปนั่นหลังตายทของห้างสังเกตดไปคือใทของห้างมันติดอยู่กับใทของห้างใจของห้างมันได้ตายใจมันตายมันจะไม่ได้เกิดอีกคือจิตใจตายที่พระอรหันต์ คือว่ามีเพบไม่ใช่ต่อไปใจบอกต่อพวกประสาทอีกตายจากเลยจากสมุทตายจากเกิดจากแก่จากเจ็บจากสายอันนี้ตายดับตายได้ก็แน่ดับได้คือเดือดตัณห็นไหมการคิดเนี่ยลำบากลำข้างทั้งกายหน่ๆเลยเลยเกิดเกิดจิตเกใจทั้งทำอีกแต่ไม่ได้แก้เพบแก้สาติดเไว้ตกัน คือเกิดให้ธรรมดาเกิดให้ธรรมดาทีนี้คือเหลือตัณหาอาศัยต่ำเป็นแดนเกิดทำตาณหาต่ำเป็นงานการดีเอาไว้ถ้าตัณหาเนื่อยเวลาไม่ให้ตายท่านหายท่านซะนั่งให้แก่ตาใสอย่าไปคิดหวังผลหวังกำไรจากคนอื่นหาอย่างนี้ท่านหาเสียเสียท่านหาอย่างเนี้ยท่านหาอย่างที่หาเนี่ย ท่านหาอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นหาที่มันคิดหวังขอให้ตอนนี้ถ้าคิดในนี้นเราคิดว่าหายว่านี่ถ้าเราเป็นเราของแต่คนหนึ่งคนนี้มันจเป็นจับบรรจุว่าบรรจุย่างทำมันกหญ่ตายไปแล้ว้าบุญคนท่านไหนได้สิเลยล่ารับยี่หันดินมันก็ยังไมีท่านสิ ได้ิถึงเงิยอันนี้บุญสามถึงห้าข้านได้หนาสามที่ห้าข้านได้ตายได้เมื่อใดนั่นสินั่นเข้าไปคือจิตต่างๆท่านเชื่อถ้าวราอยากใส่ก็จะไปเชื่อเกิดนรกเกิดเชื่อว่าตายก็เชื่อว่าฉันเป็นถึงจึงของไปจงหาแต่ไปบถึงไปบห้าแล้วจึงของถึงให้อุทิศไปหาเขาท่านไปหา นั่ก็บอกสบหมอสัพพะติอันนี้นแล้วเกิดเป็นมนุษย์เป็นผ้ตายเป็นมนุษย์แล้วถ้าอุทิศบุญก็หานั่นก็ว่าแล้วทั้ามีอยากมีสิ่งมี่ใสมี่ใสถ้ามนุษย์ไปแล้วไปเกิดเป็นเถิดพระเกิดพุทธิดาผู้ตายแต่เกิดเป็นเกิดเกิดแต่ไม่ร้ายแต่เถื่อนร้ายเป็นพวกอะไรจะถือเป็นที่ดีเกิดเท่านั้นเกิดเป็นพวกเดียวถึงจะรับผนท่างของหลอดมิได้ นะถ้ามันเป็นแนวนั้นเหมือนกันที่ตายเลยที่จะไเกิดเป็นตกแล้วมันคือที่เกิดข้าวว่านออกได้นะท่านบุญอันหนึ่งอุทิศถ่ายท่านบุญอันหนึ่งอุทิศถ่ายมันไปล่าของสันก็ได้เขาผลต่างคือท่านใหญ่มันพัดลังใส่มันไปเกิดไม่ใช่ทังคือตั้งใจตั้งใจแน้าแสงแน่าเราเปนท่านมาบ่ายเกิดไหมรับบุญรับกุศลจากที่จากหน่าจาก ไม่จับเสือดีสุดหลกวหมาวันข้างถึงสติปัญญาเป็นยังสะสมเอาไว้เปงตั้งดีสะสมเอาไว้ใช้กายใช้ใจทั้งนห้าสิืนแท้หน่หยุดเด่นแต่ท่านมันเข้มอย่างนี้ตายในใจทั้งตนอย่างนี้สมบูรณ์อยู่แล้วจิตใจมันเหยียดมันเย็นมันเห็นมันลื่นมันไม่ติดเดือดกันหาเมื่อไหร่ตายไป แต่บ่ต่อมาเกาะมาเกี่ยวมาคอยมาตามาเสียใจได้แต่ทางหายใจหนึ่งหน้อยกันพอของห้านี่เยอะแล้วมาเขียนข้าวเยอะแล้วมาสิตใจหายใจหนีมาเขียนเผาไปกินน้ำข้าวเยอะแล้วมาสิตใจสั่งเครื่งเขียนเกลืเขียนหมอนเขียนหาเงินหาเงินไปข้าวเยอะแล้วข้าพักข้าวข้าวข้าวไ่ข้าวแสงมันจะมาละหมาดลำข้าว คนบริเตรียมตัวอันใดไปสั่งร้างถ่ายขึ้นแต่ตาอาหารจะว่านี่หลายมีกินนี่จะเป็นทุกข์าให้บริเตรียมตัวไหวสิเพื่อนที่หนึ่งที่เพื่อนที่นี่บางที่นั่นก็ไม่พบบ้านเพื่อนเมืองหห้ท่างที่นมอยู่ในโลกให้ไม่มีจ้าว่าบ้บนอยนี้หันบ้นยุ่นห้างคือไปทางให้ไม่มีจ้าว่าบ้าแล้วยุ่ใส่ด้วยแต่ว่ามันคือสิ่งที่อาศัยว่าคือไปขอจากเพื่อนคือไปขอจากเพื่อน ของจิตใจชาติไปแก่บรรณะทางสก่ทางส่ะทางด้าวไเนี่ยอยู่เดียวด้านขวาเดียวข้ามเองอันนี้ไม่คิดไม่ใส่จปง่ายสั้นดีอย่างนั้นไม่คิดไม่ใส่มันบริเดียกันยิ่งว่าหายเหนื่อยไปก็ยิ่งดีก็ไลคิดเอานั่งทีนั่นน่อยครับนี่เยอะแล้วสามหนึ่ง่วามดีให้กับนี่เยอะแล้วสามหนึ่ง่วามดีให้กับนี่เยอะแล้ว เ่าเวาสะสมมันมามันการเวลาการเดือนการปีกี่ทางเราไวนั่งใจทำดีทำดีเอาไว้ทำดีเหตุผลทำดีทำเชื่อเอาไว้ทำเชื่อของเหตุผลอาชีพโบราณอีสานนาจังหวัดพระพุทธท่านดีไหลก้านดีสิเส้นอต่อพระพุทท่านเชื่อไหลก้านหายสิแฉกเห็นไเลยชื่อตามดีตามเชื่อหายเสียท่านดีไหลท่านดีนั่นก็คิดต่อยหายตามใจ จะได้ทำเกลือไว้ทำเกลือก่อขาดนั่นหายใจทั้งตัวนั่นให้ยกทีใจนั่นเดี๋ยวใจเป็นท่านข้าแต่สีดำาท่านเหล่าเราหนีเป็นท่านเหล่าสีเดีนยวมีเหตุมีผลท่านเหล่าสีบกจ้ำให้มาพบจิตจะหาข้าทีใจนั่นท่านเหล่าเราหนีเป็นท่านเหล่าออกจากออกจากท่านจากคือลู แล้วก็บอกถึงเหตุที่ผลเชื่อหนาตั้งสันนิษฐานเป็นให้เกิดหน้าจำเนื่องท่านจำเนื่องเมืองนั่นก็บอกคือกันหาเปนสิ่งอื่นคือมนุษย์เท่านี้นั่นก็คือยากที่หนึ่งนี่มนุษย์เท่านั่นบอกคือกันเลยน่งนั่งกันหนึ่งก็บอกคือกันที่หนึ่งเป็นกันที่หนึ่งเป็นกันที่เพร่า จารช้าหน่อยครต่ว่าจาอันใด คิดกันหน่อหยุดแนวเดียวกันจะไม่พูดกันหยุดกลางเสียจะคิดกันจะพูดไปหน้าจะคิดกันใี้ใจใจข้าจะคิดกันหยุดการพูดกันเพื่อมนุษย์จะมาไม่น่าจะกำคิดกันแต่ข้ามมันไม่น่าจะพอแต่เมื่อพอเมื่อ อย่าไปรู้แต่กคือดีๆนั้นั้นเนาะพ่อแม่คือใดเห็นคุกเนี่ยตั้งหนักเข้มใจอยู่เกิดหน้าก็อยางให้เขาม่ความสุขความสบายถูกทางการเสียก็อยางให้งามหลายดีนโลกเขาคือหละกอยากคือยั่งคือสร้างคฏิกันง่ายก็อยางให้เขาดีเท่าโลกเขาจะเสียดีเสียพ่อแม่หน่อยมีความคิดความเห็นยังไง ุกข์ทุกขปลูกยิ่งกว่านักปีอื่นทั้งหมดจะเอาได้ท่านเอาได้ขอในโลกนี้งคือหมอกหัวลูกทั้ตัวผู้เดียวมันคือหมอกผู้อื่นแต่ควารหักการท่องอยู่นี่มันเป็นไปตามจิตใจ่ากนาบ่ไดลูกเกิดหน้ามันจังคิตใจิดเกิดใจจังมันคือลูกเกิดหน้ เราคือเดียวนเ่นคือเดียวหาไดเป็คือข่าทำได้บะทำได้เยี่ยมขาดสารข้ามนี่แล้วแต่นี่ทำพ่อแม่ก็เห็นแจ้งงานก็คือน่ะเป็นพ่อแม่เดี๋ยวนัเนหนักเรียนที่นี่ก็คือกันก็มาความสอบใจพ่อแม่หาได้ก็ไม่ดูเขียนเงินฟังน้ำเขาแต่นี่ถ้ามาความสอบใจขนาดนี้ แล้วเนี่ยก็พบจะเอาสันนันเป็นไปอีกอันนึงมันไปดีบ้างเรามาผสมเดี๋ยวถ้าเราได้แล้วยหลายตาหน้าที่ตากันนี้จะนับได้ไหมพากันตายกันนี่มันเป็นยังไงกันเป็นสันเพราะกรนต้องให้สืบท่านได้มันสักเท่าไเร่ขาดใจเห็นยิ่งดีแต่วันนี้จะกำรไม่ได้ เป็นต่างๆ่ใช่เพื่อตาไข่ร้องไข่เกี่ยวกนบหน้เคือหน้าตาหมองของเส้นกับตังรถตังหลากตังทิศตังมาจากตังข้าอนะรากม่ไข่กันเอาไปเป็นเชื้อเป็นเนื้อดยู่นั่งกันนะนะใส่จิ้มย็นคิดม่าล่ไปง่ายหน่อยก็เลย กินจนนั่งจนได้แลาเท่านัถึงหลังถึงเรื่องอันไหนก็ว่าเท่าหลังเท่าเรื่อยหายเหนื่อยแล้วก็จนไม่ใช่หลังจนไม่เก่าเนี่ไม่ใส่ชุดใส่หนักนะหลังจะยิ่งหลังจนไม่เก่าเหี่ยถ้าไม่ใส่ชุดใส่หนักนะความจริงแล้วมันเป็นนั่นคือไหนค้อมจนเหมือนจนเลยยึดปากยึดข้อไราคิดแล้วมันเป็นนั่นของทงห้าจุดไปตอนนี้เป็นตเนี่ยคือเสือกับหรือคือเสือกันตัวเนี่ยตอนนี้ก็เจ้าเสือ เก่าคนจมไม่เล่าห่วงแลยดังจนไปถึงหูข้าอินเห็นกันสั่นเพี่ยวพรอินได้เล่าหน้าเตียงเตียงสายสาสาเบงแล้วจะนน่ำเจอเฉยเฉยเพิ่นจะไบอกว่าคนหนึ่งเป็นข้าอินอินทร์มีดุข้าเจ้าดานุข้าหนึ่งเขาก็ได้ยินจะมีใจเชื่อมเหตุการณ์นั่นคือหนึ่นนั่นคือนั่นคือหนึ่งคือหนึ่งนั่นคือนั่นคือหนึ่ง นะครับในตัวติดในใจเพียงสายข้าสาเบงมันติดจนนั่งไว้เพ่อมันเป็นนั่นคือใดเจ้าชอบซ้ายหนเหรอเจ้าเอาซ้ายนั่งนี่คือพายินฟังอย่าให้รับไปพายินท่าลงไปไม่ขี่งานหนึ่งไม่ขี่แางหนึ่งมีสายข้าวสาเพื่อโลกเพ่อโลก ย่อมอยู่ในจิตนะเป็นสายที่ได้ได้หมายว่าสายเรื่องด้วยต้นอยู่ในหัวคือใดจากสายใดคือใดมี่อยู่สายใดแต่งานสายนี่เจบเหลือเรื่องไปกลางไปเรื่องแล้วตายเื่องตายไปเรื่องตายเห็นตายกันนี่แหละสายข้าตายของมือจับสายข้าตาของสัตว์เทโลก ใจชอบอันไหนนี่อันไหนใจชอบใจชอบใจอันไหนใจคือว่าอันนั้นดีที่สุดใจอันนั้นแล้วกเบ่งเรียกหาละหลายต่อหลายก็ได้ชอบชอบใจขอช้าวน่ยหน้าตัวมือเขาเมื่อสังหนึ่งดาบเดินไปได้ชอบมันจะชอบใจนี่แต่ันจะจับใจนี่ได้บางรับตาใส่กีตาร์ขึ้นไปค่ะ รักษาของเาได่ถูกนะต้องการจหตัดของเขาเอามาไถ่ไว้มาเลยถ้าไม่เรียกันนี่สายข้าวสารทำไมสายสามมันหนีไปไม่ได้อาศัยอยู่นสามถือว่าข้ามได้ข้ามได้ถึงอยากได้แม่หาเหลืองทองไปแต่ให้เราใช้สะสมเอาไว้มันกระเพื่อนแค่นั้น มันเป็นข้าสุดท้ายนะจะเริ่มหนึ่งเรื่องก็ได้